Mahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo hajye isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Albert Wayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Isoko ya Kinindo iracafise ibibanza vyubatse bitararonka ababikoreramwo naho hari bindi biriko birasanogwa abagendereye soko ngo baca baba bake bituma n'umwimbo uboneka ku kwezi uba muke murabyiyumvira muri ano makuru amahegitari arenga mirongo ibiri y'amashamba niyo amaze gusha muri komine mugina ni mu ntara ya cibitoke muri izi ndwi zibiri ziheze musitanteri w'iyo komine akamenyesha ko yaciye afata ingingo yo kubuza abacana imicanwa y'ibiyorero by'ibyatsi hamwe no guturira amakara kuko ngo ari iyo nyanduruko y'iyo miriro ya nyakanga muri bucanandi y'inkino nayo tuza kubabwira ibisabwa kugira ngo umuntu yitabire inkino mpuzamakungu za Jeux Olympique turabibashikira ko mwidonido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro dasubiye kubaramutsa bamwe mu banyagihugu bo mu ntara kama ya mugamba babona ko umugambi wa leta wo kororera mu mpongore wo kwitonderwa bayivuze mu gihe uwo mugambi usigaje amezi adashika abiri ngo uje mu ngiro bagasaba leta kubanza kwitondera iyo ngingo kurikira bamwe muri abo banyagihugu bakaba babishikirije mu kiganiro gira icushikirije gice kuri hadiyo y'isanganiro ku munsi wa gatanu wagomba n'umugambi mwiza n'ukuri kuko n'iterambere ariko rero n'umugambi mbona ukigoye cyane aho ngeze amaso abantu bifise bameze nk'abafise uburyo bwisununuye barawushyira mu ngiro no kuratangura ariko umuntu nogira nti arabayabaye ni ukuri biragoye igikoko yewe narapimye inka imwe inka irashobora kurya umurima w'ubwatsi n'ukwezi kutarahera bisigura yuko iyi nka y'indundi iri ari inka y'inzungu nayo n'ibyo bijyanye byo kuyivuza n'ibiki umuntu ntiyaho byogorana n'ukuri mugabo rero umugambi kubera ari mwiza twosaba leta mbeyi igategera abenegihugu umugambi ukagenda buke buke ariko ukaruhira kujya mu ngiro ni ukuri turasabye leta yongera ikiringo kandi rero hariho ikindi kintu kibi kiriko kiragomba kuwukurikira kubera bamwe bamwe babona yuko umengo uwo mugambi ntibashobora kuwushyira mu ngiro izi tariki leta yavuze itariki zine z'ukwicumi nziza hariho abantu bariko barazishora mm. masoko abadandaza bagaca bikika mu kiza kandi bikitse inyuma y'uwo mugambi mwiza bagaha urufaranga rumwe mm. abenegihugu ni ukuri Ni cyo kororera mu ruhongore ni ukuri jewe hari umunsi naduga ajya usanga abantu bakoraniye hamwe bateranwe nta kindi bidoga atari ibyo byo kororera mu ruhongore yuko ibyo bintu bigiye kubanyuzura bigiye kubabera intambara bari bazi ko ababyeyi bagurisha ako gatungwa bumva abana ubu hariho abana babuca baheba amashuri ni ukuri rero twasaba by'ukuri leta ni ukuri yiyumvire ko ari akakamo k'abanyagihugu ni ukuri bo twongera ikiringo nk'icy'imyaka nk'itanu tukaba twarondeye utwara ibiro by'intara bijejwe ubworozi mu ntara ya Bururi ngo atubwire uko bariko baritegurira gushira mu ngiro uwo mugambi ariko ntiturashobora kumuronka amakuru ajanye n'ibidukikije amahegitari arenga mirongo ibiri y'amashamba niyo amaze gusha muri komine mugina y'intara ya ibitoke mu ndwi zibiri ziheze Musitanteri yo komine amenyesha ko yafashe ingingo yo kubuza abacana imicanwa y'ibiyorero vy'ivyatsi hamwe no guturira amakarango kuko ariyo nyanduruko y'iyo miriro ya Nyakanga kubijanye n'abaturiye iyo misozi hamenyesha ko bamaze kumenyekana mugabo ngo baciye bahunga ubu bariko bararonderwa n'inkuru tubaza Alexis Ndayiragije muri izi ndwi zibiri ziheze imitumba ya kirinzi na rubona muri zone rubona muri komine mugina niyo yabangamiwe cyane n'imiriro ya nyakanga aho amahegitari arenga mirongo ibiri ariyo yaturiwe abanyagihugu baho muri zone rubona bamenyesha ko kenshi na kenshi aya mashyamba aturigwa n'abantu baba barondera ubwatsi bw'ibitungwa byabo umusanzwe wa komine mugina juriyene ndayihaya we wamenyesha ko intandaro yo gusha kw'ayo mashyamba mbona abantu baba bacanye bigira mu mirima ahandi naho ngo nabaturira amakara batuma amashamba aca ashikirwa ngo mu ntwaro rero barafashe ingingo yo kubuza guturira amakara eka n'abaturire ibyatsi mu mirima ngo birabujijwe aho rero akemeza ko abaheruka gutura ayo mashyamba bamenyekanye ngo nabo muri zone rubona nyine ariko ngo baciye bahunga n'ubu ngo bariko bararondegwa kugira bahanwe aho rero umunama w'umutekano yaheruka buramatari w'intara ya bizoza kare akaba ari yasabye abatwari bo hasi eka n'abandi banyagihugu gucungera ayo mashyamba abafashe bayaturiye bagahanwa mu cibitoke alexi ndayiragije radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba amakuru tubabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ibiri ibibanza bimwe bimwe mu isoko ya kinindo mu gisagara cya bujumbura biracugaye kuko bitaheze kubakwa mu gihe ibyubatswe nabyo harimwo ibidakorerwamwo ibyo ngo bituma isoko hatamwimba ushemeye ironka Jean Paul Ntawumvukiye ajejwe iyo soko akavuga ko hariho abahasabye ibibanza batashimye kuhaguma ijana ahandi twaciye mu bibanza vy'iyo soko naho badandariza ibidandazwa batereka hasi aho ibibanza bimwe bimwe vyaboneka ko abadandariza badandariza bahari mu gihe ahandi abantu bahadandariza Jean Paul Ntamvukiye arongoye isoko ya Kinindo akavuga ko bamwe badandaza bari basabye ibibanza batashimiye kubikoreramwo ngo kuko babona ko atabakiriya baharonka bakaba bahisemwo kuja gukorera mu zindi soko ngo ivyo navyo bigatuma umwimbu winjira mu iyo soko uba muke kuri ibyo bibanza bidafise ababikoreramwo uyo arongoye isoko ya Kinindo akamenyesha ko nabo ku ruhande rw'abaca babimenyesha muri meri meri nayo igafata ingingo yo kubishikiriza abandi kugira ngo bishobore gukora nk'uko bitegerejwe isoko ya Kinindo ikaba ari imwe mu masoko yo mu gisagara cya Bujumbura yasanuwe ikaba yarinjiwe mu kwezi kwa gatandatu hari umwaka wa bibiri na cumi n'umunani buraca kugacana yandi mu abanonotsi bitabira amahiganwa mpuzamakungu ya Jeux Olympique bategerezwa kuba bararonse uburenganzira ivyo bitama amaminima mu rurimi rw'igifaransa Veniste niyo ngabarongo ishirahamwe rihurikiyemwe abanonotsi b'abarundi bamaze kwitabira amahiganwa ya Jeux Olympique amenyesha ko mu kwitegura izo nkino abanonotsi babikora bafashijwe n'abaganga bakurikiranira hafi amagara yabo byose ni muri no bucana yandi nkino na Jean-Marie Vianney Ndakumana abanonotsi bitabira amahiganwa mpuzamakungu ya Jeux Olympique bitegura mu kiringo cy'imyaka ine bagategerezwa kuba bararose uburenganzira bwo kwitabira amahiganwa ivyo bita amaminima mu rurimi rw'igifaransa bisigurwa na Venice Niyongabo arongoye ishirahamwe rihurikiyemo abarundi bamaze kwitabira amahiganwa mpuzamakungu ya Jeux Olympique mu athlete wese ayigiyemo kugira uti ndagiye guparticiper muri Jeux Olympique abari intambwe umu atlete aba yarateguye mu myaka ine rero ni ikintu eh, abasportife bagomba kugira medaille olympique ni ikintu gikomeye cyane mu kwitegurira ayo mahiganwa abanonotsi bategerezwa kuba bafise abamenyereza n'abaganga bakurikiranira hafi ku munsi ku munsi amagara yabo banonotsi kugira ngo mu atlete umutegure no kumugira byose no ukumuha antreneri akwiye amushikana ku ndoto yiwe no kumutegura kugira ngo ntahave agira amasanganya rero no ukuba ufite abaganga hafi bama bagukurikirana abo baganga nabo nyene ngo bamara ikiringo cy’imyaka ine bakurikirana abanonotsi abaganga baba bamana n'abaterete nk'imyaka ine ya preparation ya Jeux Olympiques aho rero dukoze tufise abaganga tukaba dufise abamenyereza tukaba dufise beza tukabashira kuja mu bushobozi bwiza twe tuva mu gihugu muga igihugu naco kigizwe n'abantu umunonotsi yarose amahirwe yo kuja mu nkino za Jeux Olympiques abateye iteka igihugu nawe nyene biramuhesha icubahiro ku giti ciwe nkuko Venice Niyongabo abandanya abishikiriza umu muri Jeux Olympiques ku gihugu n'iteka ku n'iteka kubera iki umu ayambaye imbuzu iserukira idarapo ry'igihugu ciwe n'ikintu mudashobora kwiyumvira hamwe wibuka yuko uti je ndagiye ngiye guserukira igihugu igihugu naco coryoherwa no kubona gifise abana bakunda igihugu cabo kandi bagatera iteka igihugu uwo munonotsi umwe rudende amaze kutahukana umudari w'inzahabu mu mahiganwa mpuzamakungu ya Jeux Olympique hano aratubwira uko yabigenjeje mu kwitegurira izo nkino gushika atahukana umudari umudari w'inzahabu jendi boka vangaha mu gihugu nahora ndi muri club ya Brarudi nko muci ntitwagenda mu ikonji twaguma turi mu entraînement twara professionnel ico kintu carafashije cyane aba atete b'u Burundi baserukira igihugu mu nkino zikomakomeye cyane harimo na jewe nabazaniye umudari w'inzahabu kugira uburundi buronke abanonotsi benshi baserukira igihugu mu nkino za Jeux Olympiques abagwiza tunga ngo boterera agacumu kubumwe mu gushigikira abanonotsi munsi mu bafise amahera ngahe Burundi ni benshi mugabo nta numwe aragira ati none ga wa mwana twogufasha iki kugira ngo ushobore guserukira neza igihugu abagwiza atunga ngaha mu gihugu amahera baronka ava mu banyagihugu hamwe hoba akantu gatoya boho ujya mwana ati gende witegure nukuri boraba abavenisi niyo ngabo muri iki gihugu n'abangana ikindi cokogwa mu guteza imbere abanonotsi mu Burundi Venise niyo ngabo asaba ubushikiranganje bujejwe gisata c'inkino mu Burundi hamwe nishyirahamwe mpuzankino mu Burundi Seno gushyiraho ikigega kijejwe gushigikira abanonotsi biteguriye bitabira guserukira uburundi mu nkino mpuzamakungu za jeux olympique amakuru yo mu makungu Umakungu amakuru tuyahere mu gihugu ca Zambia ho Hichilema hariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku myaka 59 y'amavuka yarushije kure niyo Edgar Lungu yari ku butegetsi nk'uko umugwi w'igihugu wa Zambia ujejwe amatora wabishikirije mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko urubuga rw'abanditsi b'abafaransa RFI ruvyandika yamurushije amajwi agera ku miliyoni ikaba yari inshuro ya gatatu ikirema ahuriye mu matora y'umukuru y’igihugu n'uwo yari asanzwe ari ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu akaba yari yatakaje amajwi ibihumbi ijana muri Afghanistan naho abatariba barafashe ku muhinga mukuru w'Imana umugwa mukuru Kabul inyuma y'igitero gikomeye ikirimba cy'umukuru w'igihugu kikaba cyarafashwe umukuru w'igihugu nawe akaba yavuye muri icyo gihugu ahari gushika ubu ntiharamenyekana abanyamahanga b'abanyamerika n'abanyaburaya bariko bihutira kuva muri ico gihugu benshi muri bo bakabuzuranye ku kibuga c'indege barindiriye ko baronka uko bafata ingendo ibisa n'ibitoroshe ku bwinshi bwabo n'ibihe ico gihugu kirimwo ubu ni hano amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga arangiriye ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira na Albert Ndowayo yari mu winga bw'ivyuma mwese mugira umutaga mwiza Francine ndiyo kubwayo